Pazzo estas ciam preferinda. En citiu ombra momento comence de la dudec unua iarcento, ciam de nove terura milito furiosas en la oriento de Europo, cun granda risco por la tuta homaro, estas opportune rememorigi gravan historian ocasajon, ciu completigis centiaroen en citiu monato marto du mil dudec du. En marto mil naucent dudec du, Mohandas Gandhi comensis suferi condamnon al sesiara encarcerigo lau sentenso de la Brita Imperio, quiu regis super Hinduio, Pakistano cae Bangladesho. Lia crimo estis liei protestoi contra la colonii gado per la movado quiu conatigis quiel sen per forta civila malobeado. Gandhi sistemigis spezion de filosofio al nomata satiagraha, quiu signifas la ideon pri la forto de vero, cae instigis al pazza resistado contra o perforto. Giai adeptoi neniam active reagis contra attacoi en carcerigoi cae agressoi. Quancam gi shainis naiva strategio, la facto estas che gi resultigis la sendependigion de hinduio en 1947. Malgrau etnai cae sociai conflictoi cae malacordigio cun naibarei landoi, tamen la hinda popolo estas considerata generale kiel tolerema cae pacema. La modelo de civila malobeado estis exportita al aliei landoi. En Usono, activuloi contra la milito en Vietnamuio agis en simila maniero. Alia fama adepto estis la Usona pastoro Martin Luther King, quiu batalis por la raitoi de negroi en Usono. Ancao en Palestino, mese de multe da perforto, existas palestinanoi quiui havigas al si raitoin per patsai manifestatioi. Ec en Brasilo, en la fino de la decnaua iarcento, la movado por abolo de esclavezzo havis similetsoen cun tia agado. En la iaro 1914, oni nomis Gandhi Mahatmo, quio estas honoriga titolo signifanta Respecte Ginda. Li pledis por toleremo en la sozio, quio estis de longe dividita ie religiae cae aliae rivaletsoi. Ofte li submetis sin al longai fastoi por atingi sian zeloin en la politico. Gis nun, la partio fondita de li activas en Hinduio. Malgrau sia pacemo, Gandhi estis murdita per pafo fare de fanaticulo. Gandhi estis granda admiranto de la rusa fama verkisto Lev Tolstoy, 1828-1910 citiu partoprenis en milito en Crimeo, cae poste alprenis pacisman manieron consideri la homoen cae la homoen relatoin. Estas ia speza ironio de la destino, che Gandhi prenis sien inspiron por ne per furta agado el la messaggio de alia granda humanisto, la russo Tolstoi